bakunze ibiganiro bya Haji isanganiro kazi mu makuru yokuru kuri mutaga turi ku ya cumi na gatatu nyakanga mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri ingingo nkuru nkuru ziyagize ubukene bw'uburyo hamwe n'abakozi bake ni zimwe mu ntambamyi zituma ihangiro ry'umugujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe ridashikwa ku gihe nk'uko cyategekanijwe bivugwa n'umukuru wo mu guhi nayo mu gisata cy'indero bukirahanzwe n'ibibazo bitari bike harimo n'ubukene bw'abigisha ibituma bikigoye kuronka indero y'akanovera mu mashuri muri aya makuru murumva remisenge yumva arongoye sendika y'abigisha Steba bivuga mu makuru y'umutekano hari umuntu yaraye yishwe ku mutumba agatsinda ni muri komine ndava intara ya mwaro ujejwe umutekano muri iyo ntara akavuga ko amatohoza yatanguye muri bucana yandi y'ingaburo ku munsi w'imana nk'uko mubimenyereye tugaruka ku kamaro ko gufungura beterave aho umuhinga mu bijyanye n'ingaburo jean paul w'ineza avuga ko icyo gifungurwa gikinga indwara zibangamira igitigu ino saha imana mu buhinga amakuru mashirizwa na zikendi kumwe nayo kazi wo ku musozi gatsinda muri komine ndava mu ntara ya mwaro yaraye yishwe n'abantu bataramenyekana muri iri joro ryakeye inkuru ziva mu gipolisi mu ntara ya mwaro zivuga ko abo bagizi bahunga inyuma y'ubwo bubisha komiseri arongoye igipolisi mu ntara ya mwaro amenyesha ko amatohoza yatanguye imwaro duhamagara Laurent Kuri hari igihe cy'isaha ibiri n'igice muri ijoro ryakeye ry'uwa gatandatu rishyira uwa mungu aho akagwi k'abantu bitwaje imipanga akinjira mu nzu ya bigimana donatien aba ku musozi gatsinga agacimbira inyangunzu muri komine ndava y'intara ya mwaro nk'uko tumenyeshwa na komiseri aranguye igipolisi mu ntara ya mwaro ngo abagizi ba nabi basanze serugo w'uyu muryango ari ku meza ari kumwe n'umwigeme wiwe w'imyaka cumi n'itanu mu gihe umupfasoni wiwe yari yagiye kuramutsa inshuti yiwe iba mu ntara ya kayanza abagizi ba nabi igitigiri kitaramenyekana kugeza ubu mu baciye batemagura uyu Bigirimana Donatien aca Imana uyu akaba yari afise imyaka nka mirongo itanu n'itatu akaba yari umukukuruke mu gisirikare nk'uko tumenyeshwa n'urongo igipolisi mu ntara ya Mwaro Agaton Kasa avuga ko inyuma y'ubwo bukozi bw'ikibi ako kagwi kaciye gahunga kerekeza muri komine Kiganda y'intara ya Muramvya isanzwe ihana urubibe n'umusozi wa Gatsinga wa komine Ndava amatohoza akaba yamaze gutangura nk'uko tubimenyeshwa n'ujejwe igipolisi polisi mu ntara ya mwaro imwaro ruhande kuri yo hajya isanganiro Horandi kuri urakenuye mu gisata cy'ubutungane bw'inyuma y'intambara ubukene bw'uburyo n'abakozi badakwiye ni zimwe mu ntambamyi hanze igikorwa cy'umuguje cyo kumenyesha ukuri no kuranira severe Pierre Claver ndayicariye arongoye uwo mugwi amenyesha ko bituma igikorwa umugwi wishinze giheza ntikigende neza ahasaba leta gufasha kuronswa uwo mugwi uburyo bukwiye tumukurikira mvuze mu majambo atomoye ibikorwa twashinzwe biri mu ibwirizwa ryo muri munyonyo ibihumbi bibiri na cumi n'umunani cyane cyane mu ngingo ya gatandatu turacari kure turacari mu ntango muri iyo ngingo ya gatandatu hariho kumenya bishwe n'abagiye mazi mayongo ntiturabikora nk'uko tubyifuza ntituraronka uburyo n'abakozi mu ntara mu makomine buja tubivugana n'inzego z'igihugu mu ngingo ya gatandatu baradusaba kumenya abakijije abandi mu rwimo rutandukanye rwabaye mu gihugu tumaze kumenya bake ariko bakije abandi bariho ni benshi baradusaba kumenya mbega hari uruhara rw'abatwaye igihugu abanyamahanga imbere y'uko bwikukira ngo baruriho muri ibi bishyikira uburundi turiko turabitohoza dukoresheje abize kahise hari kindi badutumye kumenya ibinogo vyataye nk'abishwe ataco bazira ivyo binogo ivyo tumaze kumenya turiko ko bimwe byasizwe. no mu bigwi twasubiriye birarenga mu gihugu cyose ibihumbi bine muri bihumbi bine mukaba muri abakozi b'abakomiseri cumi na batatu n'abakozi babashigikira batarenga cumi urumva ko tukiri mu ntango mu majambo atomowe rero turi mu ntango mbwa turi mu ntango nziza tumaze iminsi dukora mu gihugu igitega nabivuze ikarusi ku ruvubu ubu tugeze mu ntara zo mu mu rumonge imakamba igikorwa cyo kumenya ibinogo no kuzura baje harya abantu babitawemo ngo basubize agateka tumenye ne byagenze tumenye ababishe tumenye igituma babishe ni birebire leta tuyisaba kudushigikira kuyishigikira navyo bisigura kuduha uburyo bwo gukora amafaranga kuduha abakozi bazodushigikira mu ntara mu makomine nk'uko byanditse mu ibwirizwa kudushigikira kuko ibikogwa turiko turarangura ejo mbere n'uyu munsi abanyamahanga bariko barabikurikirana Pierre Claver ndayicere akabarongo mugwi severe mu gisata c'indero abigisha bahurikiye muri Sendika Stebe babona ibi bikigoye kuronka indero y'akanovera mu mashuri naho leta iri kiragerageza gutanga akazi kubigisha remisengi yumva arongoye stebe avuga ko ashima iyo ngingo yo guhakaza abigisha leta iraherutse guha akazi abigisha igihumbi mbere no gushima ingene bariko baragatanga kuko nk'uko biri mu mategeko bakoresha ikibazo ivyo tutari duherutse umugabo nawe bariko baragatanga bagatanga ku rugero ruto cane nk'ubushikiranganji bavuze yuko bakeneye abigisha bashika ibihumbi icenda mugabo no munsi bafise igihumbi kimwe nta kanovera rero gashoboka igihe abarimu badakwiye kuko abariyo nabo baca bakora barusha ugasanga bigisha abana bo hari naho usanga hari uwigisha ishuri zibiri ako kazi ntikagenda neza ico gituma rero twibaza yuko leta yoshiramwo izindi nguvu igahakaza abarimu bakwiye na waturukwira bagenda barashirako ku mwaka ku mwaka bakavaho bagashyira kuri bitatu ukurikira bitandatu ku buryo abari maze bagakwira ariko ubushikiranganje bw'indero bwaratanze intumbero ko amashuri abona afise ikibazo cy’abigisha mu kurindira ko babaroswa bashobora kwikora kubo bisaba kutsa kivi erega ufise akazi abafise amasezerano na leta iyo ufise amasezerano rero urayakurikiza mugaye igihe udafise amasezerano nawe yarenga ko nawe gufata uwo muntu atari itegeko rimugenga mbe yose iba ku kazi nidamufata mbe yokora ikindi cyaha afatwa n'itegeko ryayo uruharanya mukuru rwama rwarenga kuko ntawe ndatanga akazi kubwigisha mu Burundi abo bantu nabo baba benevole ejo nibonona bizotugora ingene tubitwarira iyo uriko ikiraka utera ikiraka nyene aho mvise kimeze neza niyo cuja kandi naho gutangira rero iyo ukora ikintu nk'ikiraka urashobora gukira hagati barashobora kugenda umwaka udaheze kubera bahembwa na make mahera ava mu bavyeyi barakwiye gushiraho amakomite akurikirana neza ingira abantu bahembwa n'ibindi no kuja kwa diregiteri kuko saba yatanze ayo mahera diregiteri bibafasha ahubwo kuraba ko abigisha bariko barakora ukura nabi bakamusubiriza mugabo nawe urumva boshaka komite bikurikirana diregiteri ntibamuremeze uko amahera tukagora abantu bayafise rucanke tigakoresha bamwe bita mu gifaransa ba vacataire kuko bafise akazi ka leta hanyuma leta ikarambine zo muhemba bukebu abo babaha akazi abo bavyeyi abo baderegiteri bakora amashuri barakwiye ikintu nka kontra ibahuza nabo bigisha ku buryo ashiramwe ati kini capfa sinzogenda atageze ku buryo bashobora kumwitwarira nk'ico yonona baridoga ko bashobora kwandura indwara kuko ryahasanzaye ibyo ngo bikaba byavuye ko ikinogo cyategerezwa gutabwa iyo micafu cuzuye abo bagasaba ko iyo yovanwa muri icyo kibanza amusitani wa komine buganda akamenyesha ku uburyo buri ko buraronda kugira ngo hakogwe Alexis Ndayiragije inyuma y'aho ikinogo basanzwe batamwo iyo ari aho mu isoko rya gasenyi muri komine buganda cuzuriye abakorera muri iryo soko bapfa aho bataye imicafu iruhande y'ico kinogo abadandaza bangamiwe cyane n'iyo micafu n'abadandaza ibitungwa nk'inkoko impene intama n'ibindi abandi n'abasanzwe badandaza amakara abadandaza twage turavugana aho mu isoko rya gasenyi bamenyesha ko basanzwe batanga amatagisi ayo nayo ngo akaba ariyo yategereza gukurwamwo amafaranga yo kuyora iryo yarara bagasaba ko musanze gukora komine buganda yogira ibishoboka byose bagakuraho iyo micafu kuko ngo irashobora kuhakwegera indwara na mwarijya imvura igiye gutasura umusanzere wa komine buganda hakizimana pamfile amenyesha ko ariko hararonderwa amafaranga yo gukota imodoka izoza kuyobora iyo micafu mu gihe hazoba hariko harakorerwa ibikorwa rusange ngo borema rero ko mu minsi iza ko ryagenze neza muri rusange Juma Musoma ashikiriza ko ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ko ari ryo rigiye kuzoca rifata mu mugongo amahiganwa yose atunganywa muri beach soccer tumukurikiraganiye na Jean-Marie Vianney Ngendakumana izi nkino zaragenze neza no mutu bariko barakina finale y'iyi turunuwa twateguye muri komisiyo y'iwacu ya bici soka kugira ngo tukeze ubwenzi alhaji masudi muhozi we yashoboye gutorwa mu rwego nyobozi rwa bici soka muri afurika icyo gituma ikiganiro ariteguye. mbe muri rusangi imigwi yitabiriye rino iganwa yo bingana gute ni imigwi yose icyicaro cya mbere ni ukuvuga imigwi cumi n'umwe ariko tutakitongereza umugwi wa cumi na kabiri icyicaro cya kabiri ikaba yose hamwe yari cumi n'ibiri abanonotsi cyangwa abakinyi bitabiriye zino higanwa basanzwe bava he muri rusange abakinyi bava mu gihugu cyose haye bujumbura no mu yindi micungaro y'igihugu turaratanze ubutumire hose mu gihugu kugira ngo bashobore kuza kuri iki higanwa ryacu kuri uno mwanya imigwi irikira kina urukino rwa finale bari mu kuyahe eh hariho daboro umugwi wa Muro Supply hamwe na Mikimba Karera Beach niyo iriko irakina final niyo yabaye ya mbere muri iryo bituma tubatungana iki Muro Supply yashoboye kushika kuri ico kibanza cha final isinze Barimex Beach Soccer hanyuma Mikimba nayo Karera Beach yashinze Saga Sagasable bega abakinyi baza gutahukana ibanza bya mbere muri sino nkino ziriko zirakinwa biza guca bigenda gute urabona iyi tuvuge ni tournoi ko bisanzwe amahato anga gushimwa ari kuri iyi gano ariko barakina kandi bose barabikunda aka amo mwotera abakunzi b'inkino na cyane cyane kugira bitabire zino nkino zikinirwa ku mucanga za beach soka ku bakana tuhamagarira abantu bose bakunda umupira yaba w'amaguru cyangwa ku musenyi cyangwa kukinda ku vyasi baze nyene kutushigikirana natwe kugira ngo teze imbere ubintu bw'umupira w'amaguru ukinirwa ku musenyi ubu uniyo afurikene eh, yamaze gutera intege ivuga yuko ubu niyo yonyine izuba ihagarariye izi nkino muri afurika hose buraca bugacana ayandi mu igifungurwa cyitwa beterave ngo gifashe umuntu agifungura kutabangamirwa n'indwara yo kw'imitsi kikongera kigafasha mu gukingira indwara za kanseri zitandukanye nk'uko bisigurwa n'umuhinga mu bijyanye n'ingaburo jean paul wineza avuga ko beterave ikingira ikinga kandi indwara zibangamira igituntu bucana ayandi n'ingaburo na jean marie mayonga nkuko bisigurwa n'umuhinga mu bijanye n'ingaburo uwineza Jean Paul avuga ko igifungurwa beterave kirimo insanganyagaburo zitandukanye zifasha gukinga umubiri indwara zitari nke beterave rero iratunze ibintu byinshi cyane byinshi bikomeye bihambaye akangenye muri yo beterave cyo bita residrat de ko mbere ahatandukanye beterave bazirima umurima mu ntumbero yo kuzihinguramo isukari kugira ngo mbere bashobore mbere no gusubiriza isukari ihingwa mu misigati ni ukuvuga ngo beterave irafasha kandi no gukingira abantu bafite ingorane za anemi gukina amaraso ni antianemike mu yandi majambo mu gifaransa hama kandi eh, irongera kandi igatuma umwambiro mwinshi utaba mu maraso cyo bita efe alkaliniza hama kandi kongera ikagabanya n'ibinure mu maraso cyo bita efe hypolipemia kongera igafasha no gutuma umuntu asohoka neza cyo bita efe laxatif hamwe ikurinda kanseri atandukanye tubita efe anti kanserigene mu kucihereza ngo umuntu ashobora kugihinguramo umutobe canke akagishyira mu zindi fungurwa kugira ngo vyorohe kuyifungura eh, beterave rero ingene umuntu akwiye kuyihereza asha kuyihereza mu buryo butandukanye hari abayikoresha mu buryo bwo gukora ji umutobe eh, muri icyo gihe berekana ko ushobora gufata nka beterave zishika nka zine hama abantu bakunda gukoresha muri salade uwineza jean paul akavuga ko hariho abantu badashobora kwihereza beterave ngo kuko isanzwe irimo isukari nyinshi abo nabo ni nk'abantu bagendana indwara y'igisukari Ijama rima yonga tugukengurukire n'umuhinga mu bijanye n'ingaburo ni nonga turangije amakuru twateguye kubashikiriza shimwe mwebwe mwese mwakurikiranye shimire inosa ibona imana yari muhinga bw'ivyuma mu kanya gato Francine Ndoho kubgayo na Irene Bere nibigira babasomera amakuru yanditswe n'ibinyamakuru mugira umunsi zifuza gutahuka zikoroherezwa biciye ku mukuru w'igihugu cy'u rwanda paul kagame amenyesha ko gushaka gusubira kunagura imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri kutandukanye utakiriwe ku bwa Sonia Niyubahwe na wavugira ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu ngo Burundi buripfuza ko imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri yonagugwa ikinyamakuru iwacu kibona ko kimwe kimwe cyose muri ivyo bihugu uko ari bibiri ko kigasigura ko mu birori byo kwerekana buramatari mushasha w'intara ya Kirundo kuwa gatandatu myandagaro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko Burundi butigeze buhohotera igihugu na kimwe yavuze ati nduguru mugina turakeneye abagenzi ariko atari abatwiyorobeka ko batwereka ko badukunda ariko bashaka kudutega imitego twa Mugina kuri ivyo rivye nkuru nziza wo mu mugambwe Prona abona ko ari we wese yoba yarakoze amakosa yorengutswa agaciro urubanza kefa n'ibizi muri Frode Bunyakuri wafatiye ku ihunguka ry'impunzi z'abarundi ziri mu Rwanda avuga ko hari intambwe imaze gutegwa ku rundi ruhande umunyapolitike Tasien Sibomana abona ko cari kibazo gikwiye kuva mu nzira vuba mu gihe umugambwe sawanya Frodebu ufata ko ukugarukana abikekwa ko bashatse guhirika ubutegetsi mu mwaka wa 2015 ari kibazo ca politike icimviro cha Fenias Nigaba wo muri uwo mugambwe nkuko bibandanya bishikirizwa n'ikinyamakuru wacu hagataho umukuru w'igihugu cy'igihugu cya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo Felix Tshisekedi ategekanye inama y'abakuru b'ibihugu mu minsi iza igoma hagati yawe n'abakuru b'ibihugu by'u Rwanda Uganda Angola n'u Burundi Ikinyamakuru Rohonuvo candika ku mubonano hagati y'umuhuza w'abarundi n'abakorera mu gisata c'ubutungane mu ntara ya Bururi Kubwa Leonidas Bandenza amaso buramatari w'iyo ntara ngo 90 ijana y'amadosiye ari mu butungane n'imanza z'amatongo umuhuza w'abarundi akaba yerekanye ko giturire ukwigenga mu kwiga amadosiye ukudakurikizwa canke gukurikiza imanza uko zitaba zaciwe hamwe n'ubukene bw'uburyo bwo kwiyunguruza biri mu bituma imanza zigwira nk'uko tubandanya tubisoma muri ico kinyamakuru roho novo amakuru ashikirizwa n'iminyamakuru uburyo bw'amafaranga buhabwa amakoperative yo ku mitumba ninda zobusubiza byandikwa n'ikinyamakuru burundiko mu ntangamarara y'ico kinyamakuru mugenzi wacu aributsa ko umugambi wo gukorera mu makoperative watanguye buca Burundi bwikukira mu nyumugendo uratera imbere abandanya yandika ko muri iki gihe ijambo ngedegwa ko ari uko umunyagihugu wese ahari yoja muri koperative yo ku mutumba bako koperative yose ihabwa miliyoni icumi yo kurangura imigambi y'iterambere umwanditsi wa Burundi ko abona ko bibabaje kubona abaronswa ayo mahera baca bayagabangana hagati y'abagize koperative hakuyakoresha ico yagenewe Burundi ko giheraheza kivuga ko umugambi w'amakoperative utari mubi na gato ariko ko wafatirwa ingingo mperekeza zutuma umugambi ushika kwihangiro ihangiro nyaryo itariki umunani z'ukwezi kw'icyenda uko umwaka utashe amakunga arahimbaza umunsi yahariye kwigisha abakuzu gusoma no kwandika tubisoma mu kinyamakuru cy'abigisha la voix de l'enseignant uwo munsi ukaba leta y'u Burundi iherutse gukuraho igisata cyo kwigisha gusoma no kwandika mu ntumbero yo kwitaho birushirije inyigisho z'ishure shingiro ngo naho biruko mu kinyamakuru la voix de l'enseignant bandika ko ibitari bike bigikenewe gukorwa muri ico gisata cyo kwigisha kwigisha gusoma no kwandika leta ngo yari ikwiye guha agaciro izo nyigisho mu ntumbero yo gutuma abanyagihugu bashikira vyorosha ubumenyi n'inkuru zotuma biteza imbere abarimyi bo mu gashikanwa na ruhororo barashimishwa n'ubwoko bw'ifumbire iva mu tuzu twa sugumwe byandikwa n'itororokanizo ry'amakuru ya BP utwo tuzu twa sugumwe twiswe akasiga twakwiragijwe n'ishyirahamwe ryitaho ibidukikije n'iterambere rirama nk'uko bivugwa na Vestine Sabimana umwe mu baremesha kiyaga akaba n'umurimyi w'akarorero yaganiriye na BP ngo utwo tuzu twa sugumwe turafasha mu kuronka ifumbire iva mu myanda y'abantu imirima igatotahara anashikiriza ko uwo mugambi ufashe imihano irenga ibihumbi cumi na bibiri yo muri ayo makomine abiri kirundo ibiciro by'itomati byaragabanutse bimwe biboneka bikandikwa na Lanova. umwimbi w'itomate mu ntara ya kirundo warongerekanye aho usanga indobo yahora igurwa hagati y'ibihumbi indwi na munani ubu bayigurisha amafaranga ari hagati y'igihumbi n'amajana atanu n'ibihumbi bibiri ku isoko nkuru ya kirundo abaguzi ico kimwe n'utwara iyo ya kirundo barashimishwa n'uwo mwimbo ariko abarimyi nabo bakababazwa n'uko batariko bararonka aho bashorera izo tomati bakabona ko hakwiye kuboneka uburyo bwo kuzibika zidapfa aha niho duciye turangiriza no makuru yanditswe n'ibinyamakuru mu ndwi dusozereye mwashikirijwe na Irene Bell nibigira afadikanije na Francine Ndeho kubgayo ibihe byiza hose muherereye bubaye n'aho ubutaha amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru